Wanadamu wameumbwa na gharai ama kabisa ama ukipenda instinct na miongoni mwa ghariza hizi ni al aljinsia ghariza ya kijinsia ama ghariza ya kuendeleza kizazi na katika sifa zinazotokamana na ghariza hii ni mume na mke kutamaniana mume kumtamani mwanamke na mwanamke kumtamani mwanamume. Uislamu ukaja ukaitambua kanisa hili, bali Allah subhanahu wa ta'ala alikusema zuhina lillahi hubbu shahawati min an mwanadamu amewekewa kupenda wanawake na hali kadhalika kama walifasiri baadhi ya kwamba na wanawake pia wamewekewa kupenda wanaume kwa hivyo ni ghariza ambayo Uislamu ikaja ikaitambua. Mbali na kuitambua, Uislamu ikaja ikaipatia haki ghariza hii, tofauti na baadhi ama na dini zingine. Mtume alayhi salatu wassalam kutoka hadithi iliyopokelewa na Imam Ahmad أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبذل hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza ukweke ama ukuhani kama tunavyojua leo baadhi ya dini zingine wanakuza suala kwa kwamba katika sisi ama manisisa wale hawaoi wala hawaolewi. Uislamu ikaja ikachagua kunao ghariza ya kijinsia na ikaja ikaipatia haki ghariza kama hivi. Vile vile Uislamu kama mfumo wa maisha ukaja ukamuongoza mwanadamu namna ya kuishirisha ghariza hii, tofauti na mifumo mingine kama mfumo wa kirasilimali uliomwachia mwanadamu uhuru wa kushikisha katika tamani kwa njia kuona hili ni sawa. Mwanamume na mwanamke wana mahusiano aina nyingi. Kunao mahusiano ya kiuchumi, mwanamume aweza kumuuzia mwanamke na mwanamke aweza kumuuzia mwanamume kwa mpaka ya sheria. Wanaweza kuwa na mahusiano ya kielimu mwanamke akamsomesha mwanamume na mwanamume akamsomesha mwanamke kuwa pia na mahusiano labda kitabibu mwanamke kumsiku mwanamume au mwanamume kumsiku mwanamke lakini mazungumzo ya leo ni mahusiano baina ya mwanamume na mwanamke kwa mujibu wa ghariza ya kijinsia mahusiano mengine yanaweza kupatikana katika nidhamu zingine za kijijimai kama nidhamu ya kiuchumi na kadhalika lakini lengo na mazungumzo na madarasa ya leo ni yale mahusiano baina ya mwanamume na mwanamke yanayoletwa kutokamana na gharisa ya kijinsia nimetangulia kusema kwamba miongoni mwa sifa zinazotokamana ama kupatikana katika kanisa hii ya kijinsia ni mwanamume na mwanamke kitamaniana Hii ni sifa miongoni mwa sifa nyingi za kanisa wala si lengo. Gharida ya kijinsia inao lengo maalum, nayo ni kuendeleza kizazi au kukuza uhusiano baina ya Waislamu kufanya lengo la faiza hii kuwa ile sifa yake ya mume na mke kutamaniana ni kudumisha faiza hii na kufanya mahusiano baina ya mwanamume na mwanamke kwa mujibu wa faiza hii ni mahusiano ya kijinsia peke yake tafahamiana kuifundisha ghariza hii lengo lake kuwa ni ile sifa yake ya kuwa mwanamume na mwanamke kutamaniana, kusema hiyo ndio lengo, basi ni kuidumisha baraza hii na kufanya mahusiano baina ya mume na mke ni mahusiano ya maingiliano peke yake, mfano wa wanyama. Mbali na kuingiliana, hakuna tena hesabu baina yao. Gharisa hii tulichoeleza alghalizatu aljinsia bila shaka ina lengo kubwa kuzalisha uhusiano baina ya mume na mke kuzalisha uhusiano baina ya baba na mtoto kuzalisha uhusiano baina ya mama na mtoto kuzalisha uhusiano wa ujomba ushangazi, uwizi, ushemeji, ubabu, unyanya, undugu, mahusiano hayo mahusiano haya yote asili yake ni gharisa ya kijinsia. Mume na mke kukutana kukazaliwa nidhamu jumla ya ijtimai. Sasa kuifanya kwamba lengo la kanisa hili ni mume na mke kuingiliana tu basi ni kuidumisha na kuporomosha nidhamu jumla ya kiislamu kwa kuwa kanisa kama hili ni kanisa muhimu na uwezo wake ni mkubwa mno kama tulivyoona ndiyo inaozalisha kizazi wewe angalia sasa una mjomba una shangazi, kuna babu, una mke. Haya mahusiano yote yametokana na nini asili yake? Asili yake ni watu wawili kukutana, mume na mke. Mume na mke wakizaa ndio watakwambia haki ile mtoto ya kuwa na mjomba. Sasa hii kabisa yahitaji kuongozwa, yahitaji kuegewa nidhamu maalumu kwa sababu kufikirika katika upangaji wa gharida hii ni kufikirika kwa mujtama kijumla. Uislamu kama nilivyotangulia kusema, kama mfumo kamili wa maisha, ukaja ukamwekea mwanadamu mikakati na mfumo wa namna ya kutekeleza gharida kama hii, namna watakavyoishirikisha na ikafanya katika zama hii kufungwa na ndoa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya maashara shabab man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj fa inna fa inna afdalu lilbasar wa ahsanu lilfarj Mtume anasema enyi vijana ukifikia wakati wa kuoa basi kuoeni hakika kuoa itakuzuia utalinganisha vitu wenu chini na inawakoa na uh, uharibifu yani kama nilivyosema ndoa ndiyo ile inayofanya mwanamume na mwanamke kuweza kuifatika kupitia ile ile malengo yao ya kijinsia kanisa hii isipoongozwa kwa njia sahihi ina uwezo wa kufidhili umma Uislamu ukaja ukaiwekea mikakati na mipango ya namna kuifikisha kanisa za hili, nayo ni kupitia ndoa. Ndio wakasema, enyi vijana, ukifikia umri wa kuoa basi uwezi katika kuoa, utaweza kuhifadhi kanisa za hili. Na ndoa ikaja ikawekewa nidhamu yake, kwa kuwa ndoa ndiyo asli ya kuhifadhi ghariza ya kijinsia yenye uwezo mkubwa. Ndoa nayo itaja ikawekewa mipango na mikakati yake ili kufaulisha hii ndoa. Uislamu ukaja kusaidikia mfumo maalum uliojengwa na sana mawaza na rahma. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون na katika ishara zake ni kuwaumbieni waje kutokamana na jinsi yenu ili mupate utulivu kutoka kwao, na akaweka baina yao ama baina yenu mawadda na rahma. Kwa hivyo ndoa ndiyo kifungo cha ghariza ya kijinsia, na ndoa itafungwa juu ya takriban mawaja na rahma, utulivu, mapenzi na kuhurumiana kupitia ndoa, ili iweze kufundisha ile kanuni za kijinsia, ili umma mzima uweze kuwa na utulivu. Sasa utaona watu wengi sema ndoa, lengo la ndoa ni mawaja na rahma, watu sema watu woa kwa utulivu na mapenzi na kuhurumiana siasa. Kama watu wanasema leo, nidhamu ya kiuchumi ya ile imeharibika, haina tena uwezo wa kuongoza umma, kwa sababu itaka Uislamu mujara wa neno la Kiislamu ama mujara tu wa neno la ndoa kuwaitaleta mawada na rahma ama Uislamu utaleta usahali katika nidhamu hiyo na Uislamu, bali ni hukumu na nidhamu ya Kiislamu ndiyo imekoleza usawa katika uchumi na ni hukumu na sheria zinazopatikana katika ndoa ndiyo zitakazokuleta mawaza rahma na sakana si tu kushaka kusema ndoa oa utapata utulivu oa utapata mawaza oa utapata rahma la bali zile sheria zilizokuwepo ndani ya ndoa kutekelezwa kwake ndiyo utaleta mawaza rahma na sakana وبطل ويقولوا إدارة نشريتان utekelezaji ndio utazamini kupatikana mawadda na nafsi na sharia katika ndoa hidaya kwa njia za hukumu hukuku zauji ni zaujati na hukuku zauja ni zauji haki za mume kutoka kwa mke wake na haki za mke kutoka kwa mume wake hili ndoa ambao ndio kifungo cha baridi ya kijinsia iweze kuhakika kufikia mawasha rahma na sasa Uislamu ukaja ukaidea sheria sheria za ndoa zikaja kwa njia ya hukumu haki za mume kwa mke wake na mume kwa mke wake Allah subhanahu wa ta'ala wala hunna mithlu alladhi alayhinna بالمعروف mwanamke ana haki kwa mume na mwanamume ana haki kwa mke kwa usawa na sunna alayhi salatu wassalam katika nidaa akasema ya ayuhannas inna linisanikum alaykum haqqan wa lakum alayhinna haqqan enyi watu hakika kutokamana na wanawake una haki na wao wana haki kutokamana na nyinyi hizi hukumu ndiyo sheria za ndoa ambazo ukamilishaji wake ama utengenezaji wake ndiyo kutafikishia mawaza rahma na sakna na itaweza kudhibiti ghariza ya kijinsia na kukoa jamii kwa ujumla kuchelea ama kuharibu katika utekelezaji wa hizi hukumu ni kuvunja ndoa na tumeona kuvunja ndoa ni kukorogosha kwa jamii, kwa sababu ndoa imezaa mahusiano mengi mengine. Ibn Abbas alikuwa akisema, mimi napenda kujipamba au kumwambia mke wangu na nisibakishe haki yoyote kwake yeye ili na yeye aweze kunirudishia haki zangu kutoka kwake kwa sababu utekelezaji wa hizi haki mume kwa mke na mke kwa mume ndio kudhibiti ndoa na kudhibiti ndoa ndio kudhibiti gharisa kijinsia na kudhibiti gharisa kijinsia ni kudhibiti mushtaba kwa ujumla ndio waona hapa kama ibni Abbas akawa ni mwenye kufanya haraka kutekeleza hakizani kwa mke wake ili na mke aweze kutekelezea kupatikana utulivu mawaza rahma na sakani katika maisha yao ya ndoa kwa hiyo nimesema kwamba maisha ya ndoa yana sheria zake zilizokuja kwa njia ya hukumu haki za mume kwa mke na mke kwa mume na haki hizi Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliuzuziweka yeye ndio alimwekea mume na yeye ndio alimwekea mke kama muumba wa wanadamu kuhariki suala hapa ya usawa ama si usawa equality ama inequality kwa sababu aliyowapatia haki ni nani ni muumba wao na akaja akazipa ile haki kwa mujibu wa viumbe na maumbile yao vile walivyoumbwa ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaja akatubadili haki kwa mujibu wa maumbile yao halijitokezi swala kama linakulinganiwa na kuligadebe na baadhi ya watu kwamba Uislamu katika kugawanya haki baina mume na mke imekuja ikafanya nini kutokuwa usawa kama ilikuwa nini si swala hili suala la haki zilizowekwa katika ndoa لسؤال سؤال البشرية أن الله سبحانه وتعالى خير أم يكون كويتين ولا لا ينظر وقتين تجدد خفي أبال لقومي أن أجل وقالوك لنسي أن أجل تقرأ وقومي ili tuangalie hakika zipi za uzalishaji wa kurudizi na na na mawanda na rahma katika ndoa na hatimaye kufikisha kudhibiti gharii za kijinsia na kudhibiti kuporomoka kwa jamii. Ama haki za mke kutoka kwa mume wake, ya kwanza ni namba Mume ana haki ya kumlisha mji wake. Allah subhanahu wataala asema waala ala lahu rizquhunna wa kisatuhunna na ni juu ya baba kumlisha mke na mama wa mtoto wake pamoja na kumfisha ni juu ya baba chakula cha mama pamoja na mavazi yake sasa baba nikajiake kutoka nje kutafuta vitu ya halali na kuja kumfisha mke wake pamoja na na mavazi hiyo ni katika haki ya kwanza ya mke kutoka kwa mume wake leo angalia haki kama hii utekelezaji wake ni wangapi mababa wanaoingia ndani ya nyumba labda na chakula au bora ya leso ambapo ni haki sasa kisha utalaumu wewe mke jeuri wewe mwenyewe waingia nyumbani na mungu akumbuka huna haki yako kwa mke wako kisha waingia wanalalamika mke hivi kama vile angalia ukiingia na chakula na mavazi kwa mke wako Tazama wewe vipi mke wako atakuhudumia. Mume ametoka kuanzia asubuhi mpaka jioni, tuendazie kuhakikisha nimefika na nimevaa, Atakupokea na kukuhudumia na kukupenda. Tuona vipi ahkamu ama hukumu hizi zaleta nini? Lengo la ndoa sasa ni mawadda wa rahma, kutotegeleza mume aingie nyumbani basi na chakula ama mavazi ya mziwaji watarajia kukamilika kisha utaanza kulia mwisho nyuma ya umuhimu kwa ile maskani ilhali wewe mwenyewe umeshindwa kutekeleza haki za ndoa hivi ni hasana maskani Allah subhanahu wa ta'ala asema asiruhunna min haythu sakantum min rijlikum wakaeni pale mahali ambapo nyinyi sababu haki ya kwanza ya mtu kutoka mume wake ni nasaba ya pili ni makazi mahali ambapo ni mwanamke ataweza kukaa ama kuishi na nzuri pale mahali atakapokwenda mwanamke kwa ni mahali pa kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambacho kitahitaji kuhifadhiwa, sio uende ukaweke mahali ambapo watu wote wataweza kuona. So haki ya mke kutoka kwa mume wake ya pili ni kuhifadhiwa makazi. Tatu, haki ya mke kutoka kwa mume wake ni uongozi. Allah subhanahu wataala ta'ala anasema arijalu qawwamuna 'ala nisa mwanamume ni kiongozi wa mke wake hapa watu wengi hupoteza kutofahamu si uongozi wa mtawana na anayetawaliwa si uongozi wa rais na raia hapa uongozi ni uongozi katika uchaji Mungu ni mume amuongoze mke wake katika uchaji Mungu ndiposa akapatiwa ruhusa ya kufanya hivi ya kumuadhibu ikiwa atekeleze anayoongozwa nayo sasa anasema fain dhalika fadribuhunna darbatan ghaira mubarak ikiwa watakuwa ni wenye baada ya nyinyi kuongoza basi wapigeni kichapo lakini kilichoumiza uongozi Allah sema huwa Mungu anajibu na kwa kweli na nafsi na watu wenu ardhi na moto uongozi wa mume kwa mke ni uongozi wa kumshaji Mungu si kwa wanaume alijana kwa ala nisaa yeye mwenyewe akiingia nyumbani kimpende kisha jua la kumpiga kuna haki ya kumpiga haki yako kupiga ikiwa umemuongoza katika uchaji Mungu akaasi wewe waingia nyumbani mwenyewe kuja swali kuja funga pengine na mabaya juu kisha ingia nyumbani anajijali mama muna ananikaa maana yake uongozi ni katika uchaji Mungu muongozi ni wako katika uchaji Mungu na wengine wengine wanasema vipi mwanamume anaweza kumpiga mwanamke nimesema kumhaki ya kupiga imekuja kupigiwa hata mume wake atakapomwongoza kuna wanawake husema kwamba hapa kuna usama vipi mwanamume atampiga mke wake aingia jingine kumbuka hapa ni kupigwa kwa kwazi si kupigwa tu kwa kuvunja migome na masahani ama kuzidisha watu nguvu kupigwa hapa ni kupigwa kwa kuasi na aliwambiwa alikuahidia kupiga ni nani mume wake anayewalendana sio kinyume na mwanamume mwanamume akiasi atafanya nini ataadhibiwa na daula huenda pengine akaadhibiwa hadharani Msanii au anatakiwa kuadhibiwa, mwanamke au mwanamume katika nidhamu ya Kiislamu ama alipoweka mikakati na nidhamu amewekwa kwa mujibu ya viumbe alivyoviumalili na kufahamu ukijaribu kukosoa upangaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mwanzo likufuru ni shirki na ni kujaribu kuleta ufisadi katika ihadi mesema haki za mtu kutoka kwa mume wake ya kwanza ni nasaba ya pili ni makazi ya tatu ni uongozi uongozi wa ujaribuu si uongozi wa simba unaingia simba kaingia ndani ya nyumba kipigo kibano si hivyo muongozi mjema katika Mungu, uone kama hakutakuwa na mahaba, mawaza rahma na sadaka katika nyumba. Nne, miongoni mwa haki za mke mtoka mume wake ni husnul usra, kuishi nao kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waashuruhunna bilmaruf, na ishiriki nao kwa wema haitoshi kumlisha mke kumvisha kumpa makazi ukasema mimi nisha na mke wangu kila kitu chafanyika kwa hitaji ya maisha mazuri ndani ya ndoa na na Aisha atuambia Mtume sallam alikuwa akicheza nao hata akishindana nao katika mbio na mara Mtume sallallahu alaihi wasallam akishindwa katika mbio mtume alikuwa halali kabla hajazunguka katika kila nyumba ya mke wake na kukaa na kuzungumza nao na kuja nao stori na manhara si wewe waona ushakamilisha chakula ushakamilisha mavazi nishaweka katika nyumba kalala huna mazungumzo naye huna mawasiliano naye mazuri mawasiliano yako na yake ni kama ya na ya tahadhari Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khiyarukum khiyarukum lilisani, bora wenu ni yule bora kwa nani? Kwa wenzake katika namna ya kuishi nao. Tusighurike tukaona kwamba namlisha namlisha yatosha mimi masuala yao ama juu yake la wahitaji mbali na hayo tuwe na mahusiano na kuishi nao kwa uzuri hizi ni haki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka utekelezaji wake ndio utathamini kupatikana ndani ya maisha ya ndoa nini sasa mawadda na na rahma haki za mume kutoka kwa mke wake. Tueleza haki za mume kwa nani? Haki za mke kwa mume wake, sio tuangalia haki za mume kutoka kwa nani? Kwa mke wake. Kwanza ni ahifadhi mali ya mume wake, nyumba na watoto. Haki ya mume ambayo afaa ahifadhi kwa mke wake ni kuhifadhiwa kwa nyumba yake, mali yake na watoto wake suala la watoto mwanamke visomione eh, yashindana na mume mume akitoka mwanamke atatoka watoto watawajua haya sasa yuko wapi hapa matarajio ya mawazara anataka ndani ya nyumba ikija suala la mapenzi ya mume mwanamke afaa kumpatia mume wake pesa nyumba na watoto ikija suala la mapenzi na pesa mwanamke ni mdhililishaji wa kwanza wa mali mume wake. Leo kuna mahitajio kushi, mwanadamu ana mahitajio tangu mahitajio ya kimsingi na mahitajio ya kisiasa. Mahitaji ya msingi ni chakula, maji, malazi, ukikosa utakufa. Mahitaji ya ziada ni muhimu kuyapata, lakini ukosaji wake, kukosekana kwake hayampelekea au kumfikisha mwanadamu mfano kibano gari mobile mazoezi wanadamu wengine lakini kukosa haifanye mwanadamu kufanya nini kuangamia sababu na mahitaji ya kimsingi ni muhimu mahitaji haya kushirikishwa kimsingi na yajaya kutafutwa lakini leo tumekuja na mahitajio ya tano ambayo ni mahitajio kushi hakuna mahitajio haya lakini mali wakaja wakayatengeneza mahitajio haya na wakatumia za habari na mitandao ya kijamii kukuza upigaji wake. Masala kama ya pensheni, kila siku watoka pensheni mpya, sio? Na wanawake ndio wa kwanza kuhurika na kukimbilia mfumo wa Wasukuma. Uislamu ya nidhamu yao katika maisha ya ndoa ifuatilie mtazamo wenu wekeni budget ndani ya nyumba na angalia ukitelekeza izinukuu haki ya mji pamoja na haki ya mume pamoja zinafanana mwanamume akoje akafanya kazi alekea mpenzi wake pesa za chakula na mavazi mke alipozile pesa afanye nini ajipangie sasa mume akipeleka pesa nyumbani utapata na Muka dari kita dan yang kan? ini yang diri kita Kita akan awal Terutama dalam muka Atau orang muka sendiri Wabat yang lebih jauh, kita nak ingin apa ini Kalau ini lebih harga juga Ama ada sendiri pernah ada hal yang mungkin Dewa ini Masa bapa itu lagi menjawab banyak dana Hati kuat dua ini Yang ada yang dihukum Terima kasih kwenda kutafuta zile mahitaji ya hakuna mawaja na rahma watu wamekuwa waishi katika maisha zao wakisainiana je yashaingia huyu ndio hivyo ndio kuna familia moja baba mmoja mbele mtoto wake mama shadada na majarada wale wale kwenye kukamatani hivi alijua pengine akiingia sisi kama hivi na pesa imeanza asubuhi. Ikifika jioni imekwisha, hakuna cha maana kilichonunuliwa na za zitapatikana. Yote kukosa kufahamu hukumu zilizoko na sheria za mume kwa mke na mke kwa mume. Haki nyingine ni mke kumtii mume wake mwanamke kumtii mume wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwisho wa mwanamke ima ataingia peponi ama ataingia motoni, utajulikana na namna alivyoamiliana na mume wake. Mwisho wa mke ataingia peponi ama ataingia motoni, utatambulika kwa namna mwanamke kama yule alivyoamiliana katika dunia na nani na mume wake. na katika mji huu hata mwanamke hafai kutoka ndani ya nyumba bila idhini ya mume wake. Nyumba ikisema hakuna kutoka, hakuna kutoka. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba ni alisafiri akamwacha mke wake kwa sababu hakuna mawasiliano baina ya mke na mume wake huku babake mke akawa yougua mke akatuma salamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba aweza akatoka kwenda kumwangalia babake ilhali mume wake amkataza kitoke mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ittaqillaha wala tukalli zawjati zawjati mche Mwenyezi Mungu na usimkalifu mume wako baada ya muda hali ambayo ikazidi hakuna mawasiliano baina mume na mke mke akatuma tena salamu kwa mtume vipi naweza kwenda kumwangalia sababu ni mamtuzi istakilaha wala tukati ujani mke mwenyezi mungu na usimkalifu mume wako baba akafa mke akatuma salamu kwa mtume je naweza kuenda kumzika babangu, bado hakuna mawasiliano baina mimi na mwanangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ittaqillaha wala tukhalif zawjaka, mche Mwenyezi na usimkhalifu mume wako. Mke akutoka ndani ya nyumba na Allah subhanahu wataala katika hadithi akasema, hii ghafartu laha bidwaati zawjiha, mimi nilimsamehe kwa dua yake kwa mume wake leo iko leo. Mke atakwambia nusa yangu ni buibui langu ama viatu yangu Mume akitoka mke huyo, angalia, nasema nilikupita peke yake. Mke kumtii mume yatokamana na nini? Mume kumuongoza mke kuja kuongoza mwenye wake katika twaa ya Allah subhanahu wa ta'ala yahitaji kutoka kwa mke nao nini kumsikiza na kumtii mume wake wallahi ukijiangalia na kujiangalia hizi mkufu ama ni sheria zilizoweka kwa wenye ndoa ni fukuki ama ni sheria ama ni njia munasaba za wanandoa sasa wewe pia tusilaumuzana wanawake kwamba mtu akitoka mtu atatoka ruhusa yake ni jukumu lake wakati wewe muongozi mke yule kuna timedown wefikiria ni muda gani ama ni tangu lini ushenge nyumbani kwa mke wako ukamsomea aya ama hadithi ukamfundisha masaili katika masala ya Uislamu huo ndio uongozi lakini sio mimi ni kiongozi ndani ya nyumba masala nasaba mkiataje ni haki yake yale masala ya nyumba ni haki yake wewe kwa uongozi wako ukiwa nasaba wala sasa uongozi wako ni wa nini wa kumwongoza katika uchaji Mungu na kama ukiatia lazima utaki usitaje lakini uongozi ambao wewe wajina kinao ni uongozi wa kumwongoza katika uchaji Mungu, naye mke ana haki ya kufanya nini? Ya kumkutwili na kumsikiza katika kule kuongozwa kwake. Haki nyingine ya mume kutoka kwa mke wake ni mke asile ni mwenye kuzungumza maneno au mazungumzo ya nyumbani chochote kinachotekelezwa kinatokeza ndani ya nyumba ndiyo kutafika baadaye kwa jirani iwe ni zuri iwe ni movu yaani lazima tuizini kuingia nyumbani waipa tayari ishawelewa chunga na hata saa nyingine busa na kuto ndani ya nyumba tunayatakia wenyewe sio kwa sababu kukosa kuzii na kufuata ahkamu zilizowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala yaani hiyo kitakazi kama nimema shukuru wewe ndio unamtangaza mimi nafikiwa mimi ninafanya vipi mimi nalele kwa Mungu kama kihasa watafanya watakuta nini chekeo na kitakuta kama ni maovu umetendewa umetendewa ndani ya nyumba unaona ile kushtaki sio nayo kuja nyumba baada ya nyumba mume wangu kadhaa mume wangu kadhaa je watarajia kuleta muungano au kuvunja haki nyingine ya mume kutoka kwa mke wake ni kumshirikisha katika mahitaji yake ya kifamilia mume anapomwita mke wake kitandani ni haki ya mume mke kama yule kufanya nini, kwenda na kushibisha na kujilia haja yake ya kidunia. Leo pia duniani mke pia naye ana mzazi sema kijisia ana masala na utasubiri haki nyingine ya mungkin untuk tujuannya ini hati mandi ini dulu tu, mandi lagi ni. Dia punya begitu apa ni lagi? Kalau sini ni, siapa mungkin? Ujiba mani nje, wakati haki ile ya mume wake, lakini katika mume wake kama anavyosema hivi hiyo, akienda kwa harusi ama kutoka nje ni uzi na kila kitu Sasa hivi haki kutoweza kutekelezwa kama kupatwa, ndio sababu kubwa ya kuondoka kwa nini kwa ndoa. Vile vile katika haki ya mume kwa mke wake ni amhifadhie nyumba yake, akaenda ile nyumba amhifadhie kwa shulana mume na mke kutafuta kutafuta riziki, wakati haki ni jukumu la nani? Kasema ni haki yake kwa nani? Kwa mume wake lakini mwanamke naye pia sasa angalia hapa kibaya sisi ubaya ni kufanya kazi sisi haramu lakini kumbuka wewe uko mbioni watekeleza nini haki yako kwa mume wako eh wewe haki yako kwa mume wako ni nini akulishe akulishe sio sasa mwanamke wafanya kazi ale ambaye sio watekeleza haki ya nani hapa haki yake kutoka kwa nani kwa mume wake sio amemwacha mume wake nini yani amekuwa amepumzisha kumbuka katika yeye kutekeleza haki yake kutoka kwa mume wake yuapoteza nini yeye kufanya kutekeleza haki ya mume wake kutoka kwake tunaweza ile yeye kujitweka kutekeleza haki yake kwa mume wake nitafsiri yeye nafaka na mapato yuachelea kutekeleza haki ya mume wake kutoka kwake mume akiingia mkutano na mtamani uko wapi mtego kazini sasa haki ya mke kutoka kwa mume iko wapi na ameifanya mwenyewe na haki ya mume kutoka kwa mke ni wapi hawezi kutengeneza kwa sababu ni masuhuli ameshikika kuelazia kutengeneza haki yake kwa mume wake ndio maana Ibn Abbas akasema nataka nitekeleze haki zangu zote nisimpe sababu ili na yeye atekeleze haki zake zote kwa Mungu lakini sasa nyinyi mkijawa wewe unafanya haki yangu nenda fanya haki yako kutuka utachelea kushirikishana ile haki na mkishibishana mkiweza kushibishana ili haki kutapelekea kufanya nini kuzitafuta maneno mengine mfano mzuri nimesema katika haki ya mke mtongozaji uongozi sio mwanaume anao sifa ya uongozi anao hisia za uongozi sasa mke akiwa yuenda hivyo mtakuta chakula na mavazi ambayo haki yake kwa mume wake sio mara nyingi ikiwa hali kama hiyo mke ndio chakula na mavazi nyumbani mke ni mwananchi ana upendo ana uongozi na kumbuka kuna mwanamume ndani ya nyumba ambao anahisia zaidi za uongozi lakini kazi ya bandani mke chakula ni mke mavazi ni mke mume amekaa lakini anahisia za uongozi sasa umelia ni kiongozi, ani ya chakula. Mwanaume atafanya nini? Atachukua zile pesa kutoka kwa mke wake, atatafuta mahali ambapo atafanya nini? Ataongoza. Ndio maana watu sema mara nyingi wenye kuoa wake sehemu ya moja, wenye kuoa vingi kwani na mashehe ni nani? Wanaume wanaosimamiwa na wake kwa sababu kiwanyimwa na mke ini nini ile ini. ya nini hisia ya uongozi itafika atoke akatafute kwa nani mali pengine aende akaongoze na sasa kuua atatumepateza mke kitamjua tazamlelanika huoni wewe siku zote sina kuangalia na kusimamia unafanya na ule shukurani ili nyaka nimwambie ufanye ni haki yako kwa mume wako wewe ujipenda haki yako kutoka kwa kutekeleza mwenyewe kisha ukaa kwanza kulia na na kulalama hivi ndivyo kukuu na ndivyo nyingi baadhi kuu kwa mujibu au munasaba wa maisha tunavyoishi nayo leo kuonesha vipi kutotekeleza hukumu hizi zinaweza kuathiri kimsingi maisha ya ndoa ambayo maisha ya ndoa ndiyo inayodhibiti nini ghariza ya kijinsia ambao ni lake ni kubwa kuweka mahusiano baina ya nani ya Uislamu kutotekeleza hukumu ni kuvunja ndoa na kuvunja ndoa si kitu kidogo bali ni kuvunja jamii kwa ujumla ndiposa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia watu anapotaka kuoa ima ni mke ama ni mume watafute mwenye nini mwenye nini dini hapa kiwa kwa maana yawatamizana yawakumbazana dini kwa maana yawatekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala so akiingia katika maisha ya ndoa atakuja kutekeleza zile haki sio kuni katana sifa ya sawa kuuliza kijamaa ni waswali wafunga tabia kuna kwa ya kuuliza ya swali ni wafunga hata yale ni mume ni wanariba dini kwa maana yafanya nini yuwadhaminisha na kutekeleza maisha yake jumla kwa mujibu wote ya Uislamu wa sheria sisi la kwanza mashallah sala zote kana zote zikiri kwanza alfajiri mpaka isha sijida kubwa lakini mtu kama huyo pengine mlariba ni yeye mwenye kuingia kwenye makamari yote haya hatuyachukuli wamtarajia nini akiingia katika maisha ya ndoa maisha ya ndoa si kuzwali na kufunga yana nini hukumu zake kama tulivyoona ambao ni hukumu zilizowekwa na allah subhanahu wataala Ndugu Waislamu, hii ndio ndoa katika Uislamu uliofunga na kunyongoza baliza ya kuendeleza kizazi, kuthabitishwa kwa msukumo wa Mungu na kujifunga na sheria na kupelekea kupatikana sasa mawadda wa rahma, na natija yake ni hifadhi ya jamii kutokamana na uhitaji unaweza kuletwa kwa kuiacha huko kadiza ya kuendeleza kizazi. Akunu ni hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم